для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Але гэта яшчэ не ўсё, шурачка. Ты слухай. На трэцюю ноч згарэла ў мястэчку школа. Кажуць, партызаны бомбу кінулі, многа афіцэраў пабілі. Немцы хворых з новай бальніцы выгналі, самі туды перабраліся. Доктарка наша Марыя Сергеевна размясціла хворых, каго дзе, у гляве ў сваёй хаце. Я ведаю пра гэта заходзіла туды, хацела было сказаць Саша, але Аня раптам яшчэ больш панізіла голас да шэпту. А сястра моя куліна, Ну ты ж ведаеш, дапамагае ёй там за санітарку, дык вось. Слухай шурачка. Прыходзіла учора яна да мяне і дзіва дзіўнае расказвала. Ляжаў у бальніцы э, паліцайнікі. Э, Касой яго так э, парэзалі, што жывога месца на целе не было. Відаць, добрая цаца быў, як наш гурок. Увесь забінтаваны ляжаў. Куліна, ты ж ведаеш, жанчына веруюча, дык ёй шкада стала яго. Адзін ляжаў, і ніхто да яго не прыходзіў. Адна яна часам сядзела, няхай, кажа, ён паліцай, але ж праваслаўны чалавек крыжык на шыі насіў. Дык вось, э, слухай, калі немцы вытурылі ўсіх з бальніцы, прыйшла яна на другі дзень дапамагчы э, парадак навесці. Э, пытаюся, кажа, дзе фядос паліцай гэты. У маёй хаце доктарка адказала, так немцы загадалі. Пайшла куліна туды. Ляжыць, кажа, у пакойчыку, дзе э, сын доктаркін жыў. Забінтаваны гэтак жа, крыжык на шыі. А глянула я, кажа, і ледзь не самлела. Не той чалавек ляжыць, другі, маладзейшы, ростам ніжэй. Павярнулася, кажа, я, а на парозе Марыя Сергеевна стаіць і так глядзіць, кажа, на мяне, так глядзіць, што страшна зрабілася. Я слова, кажа, не сказала, не сказала, і яна таксама. Саша адчула, як Моцна загрукала сэрца, як гэты грукат запаўняў грудзі, сціскаў дыханне. Больш куліна не пайшла туды, а да мяне прыбегла, каб параіцца, ці трэба ёй хадзіць у бальніцу. Я параіла: "Хадзі, але пра гэта нікому ні слова". Ой, ды што я кажа, маленькая, дзякуй Богу, 56 гадок на свеце жыву. Я табе, Шурачка, нічога гэтага не расказвала б. Цяпер пра такое лепш маўчаць, каб ведаеш, чаго яна мне не сказала. Ой, ты знаеш, кажа Ганна, што вельмі ж ён мне здаўся падобны на чалавека шурынага, доктаркі той, што ў цябе кватаравала, вочы кажа: Саша ускрыкнула. той жа дзень адбыліся іншыя падзеі. У акупацыі людзі навучыліся маўчаць, і маўчанне вельмі высока цанілася, асабліва тое, якое сцерагала, ратавала нашых людзей. Між іншым, чым больш было маўчання, тым даражэй рабіліся словы, тым больш была іх сіла слоў праўды. Але заўсёды знаходзяцца людзі, якім лягчэй здаецца памерці, чым стрымаць язык за зубамі. Адна старая суседка, якая любіла пакуль нявестка спіць зазірнуць у кублы, нейкія тры курачкі трымалі на вышках, хавалі ад немцаў, лас іх да куратіны, праз шчыліну ў дзіравай страсе бачыла, як нейкі незнаёмы прабіраўся да двара Траянавых – Вельмі хутка ён выскачыў адтуль назад і, нахіліўшыся, пабег да лесу, а неўзабаве на гарод выбегла Саша і закрычала «Петя!», але яе дагнаў муж, без ногі абег, як на чатырох, паваліў бульбі і пачаў душыць, а пасля да іх падбег Данік. Яны мірна параіліся, і брат з сястрой пайшлі ў лес. Старую вельмі заінтрыгавала ўсё гэта – Яна не расказала нічога нявесцы жанчыне разумнай сцярожнай, якую не любіла, але пад вялікім сакрэтам перадала другой старой. А тая сваёй дачцэ, а дачка сяброўцы той самай даваеннай удаве любоўніцы Гусева з дапамогай якой ён трохі не схапіў Пятра. мусіў, ажно скалануўся ўвесь, калі пачуў пра гэта. Пра ганебнае разбраенне, пра страх, які перажыў, калі партызан палажыў яго ў разору, ніхто не ведаў. Лізавеця ён сказаў: гаўкнеш каму галаву скручу, але ўсё адно здавалася, што ведаюць усе паліцэйскія сяло, смяюцца за яго спіной, і ён хадзіў больш звычайнага падазроны, асцярожны і злосны, як сабака, нікому не верыў нават ёй сваёй любоўніцы, нічога нікому не кажучы рашаў задачу з многімі невядомымі, выпадкова партызан трапіў у сяло ці не, з якой мэтай прыходзіў да каго, і раптам такое паведамленне. можна было не сумнявацца, што той, хто заходзіў на світанні да Траянавых, і той, што нечакана апынуўся ў Лізаветінай хаце, адзін чалавек. Але што яму трэба было ў Траянавых? Чаму за ім бегла жонка кульгавага зрабіць які-небудзь лагічны вывад гусіў сваім прапітым розумам не здолеў, але яшчэ больш насцярожыўся, калі даведаўся, што Шапятовіч пайшоў у буду рамантаваць царкву. Загадаў сваім падначаленым не спускаць з хаты траянавых вачэй. Добранькія яны, працавітыя, ціхія, але ў ціхім балоце чэрці водяцца. У той дзень, калі Саша пайшла за Дняпро, Гусеў паехаў да начальніка раённай паліцыі. У размове быццам між іншым ён выказаў сваё падазрэнне на конт Шапятовіча, хацеў пахваліцца. Во, які я пільны і дасціпны. Але Мілецкага быццам пчала укусіла, ён падскочыў на крэсле, усхапіўся і ледзь не палез на гусева з кулакамі. «На пратэзе!» Іды ё, доўня, пад тваім носам адзін з кіраўнікоў гарадскога бальшавіцкага падполля, ты з ім самагонку п'еш. У цябе, у цябе асліная галава, іх кубло, і пажар склада, і падрыў грузавіковы параход, і лістоўкі, іх работа. Я спадзяваўся, ставіў цябе ў прыклад, зараз жа ляці туды, выслізне з тваіх рук расстраляю, павешу. Чаму лыпаеш вачамі? Панізіў начальнік голас і растлумачыў. Учора нас выклікаў начальнік гестапа Цинздорф. Адзін з арыштаваных хлапчукоў гэтых, калі яму добра ўсыпалі, прызнаўся. На пасяджэнне іх групы вясной прыязджаў з невядомай вёскі чалавек на драўляным пратэзе. Прозвішча не назваў, зразумеў дуб забраць усю сям'ю, управіся, падмогі не трэба. Матацыкл, дайце матацыкл, прахрыпеў гусіў. Ён пабаяўся прызнацца, што Шапятовіч ужо відаць выслізнуў. Thank you. царкву рамантуе. Но ну, нічога, нічога будзе ў нашых руках. Жонка, дзіця, э, вернеся. Ах, які ж я дурань, але ж і хітра работаюць, ой, хітра. Бяры матацыкл, бяры матацыкл. А я позвоню Цинсдорфу, и мы, можа, подскочым да цябе на машыне, але ведай гусеў, тры скуры спушчу, калі што. Калі яны выйшлі з кабінета, пышнагрудая блондинка, якая працавала ў паліцыі за машыністку перакладчыцу, якую начальнікі пастоў ненавідзелі за тое, што яна пагарджала імі, праводзіла вечары з афіцэрамі гестапа і жандармеры пляснула па шчаце маладога паліцая кольку, трапаша, якога ведалі ва ўсіх гарнізонах як самага вясёлага балбатуна, хлуса і бабніка. Начальнік паліцыі агледзеў дзяўчыну з падазронасцю раўнівага мужа. «Чэпіцца, як смала!» – кінула яна, папраўляючы кофтачку. Мілецкі загрымеў на весь дом. «Ты, барбо сабака блудлівы, табе б толькі за спадніцамі бегаць. Машына гатова? Я цябе падлюгу на пост заганю бліжэй да партызан, яны з цябе дурноту выб'юць. Бач, – морду раз'еў. У самога начальніка морда была ў тры разы больша, але ён заўсёды папракаў падначаленых, што яны раз'еліся, нічога не робяць, што ўсе яны гультаі баязліўцы. Коля ніколі не пярэчыў ніводным словам, выцягваўся ў струнку вінавата моргаючы. За гэтую пакорлівасць ён затрымаўся на пасадзе шафёра даўжэй, чым усе яго папярэднікі. Павязеш гусева, завязеш і назад. Праз тры хвіліны яны былі за горадам. Хутчэй, хутчэй, нецярпліва падганяў гусе ў матацыкліста. «Куды ты спяшаешься? На вяселле ці што?» «На хаўтуры!» «На свае!» «Па твоёй бабулі, мянташка!» «Мая жывая замуж збіраецца, магу табе пасватаць!» Колька павернуўся да люлькі, выскаліў зубы мотоцикл, павяло ў бок. «На дарогу глядзе, то ў канаве будзем!» «Ха, баіся! Не ўсё адно табе калі паміраць!» А табе ўсё адно? Мне ха, чым раней, тым лепш. Брахун ты несусветны. Што? Брахун, кажу. О, дякую. Але культурныя людзі кажуць фантазёр. Сама Эльза. Б, твая Эльза. О, можна перадаць ёй гэта? Ну ты... «Балбатаць, балбачылі, не забывайся, што табе з намі жыць, а не з Эльзай. Заўтра сапраўды можаш апынуцца ў гарнізоне». Гусіў ведаў, што наклікаць на сябе гнеў сакратаркі начальніка больш страшна, чым гнеў самога Мілецкага. Гэтай падле даволі сказаць гестапаўцам адно слова, як ад цябе на другі ж дзень застанецца мокрае месца. Дзімна, што адзін гэты трапаж, здаецца, не баіцца яе і лезе цалавацца. Музыка Колька, усміхнувшыся дарозе супакоіў гусева, не бойся, я сваіх не выдаю. Гусіў папрасіў лісліва. Слухай, потым ты мяне да буды падкінеш. Начальнік з'есць, чуў, што сказаў. Калі мы з табой гэтую птушку хапанём, слова не скажа. Якую птушку? Ёсць тут адзін тып. Ціхім прыкідваўся бочкі, рабіў інвалід. А хто гэта? Я ж з хутаранкі ўсіх ведаю. Зяць Траянавых. Кульгавы? Ага. А што ён у будзе? Царкву рамантуе, да Бога падлізваецца. Гусіў загадаў пад'ехаць проста да дома Траянавых – У дварэ адзін данік гуляў з малой ленкай, навокал было пуста і ціха, як бывае ў вёсцы ў жнівеньскі дзень, калі ўсе на полі на гумнах. «Дзе твой зяць?» – спытаў гусіў даніка. «Ой, які ён мой! Царкву пайшоў рамантаваць у буду!» «А сястра?» «Якая?» «Жонка яго якая!» – паліцай мацюкнуўся. «А чаму вы крышыце, пан начальнік? Панесла яму ежу!» Ах, сволачы, ты мяне яшчэ вучыш, вырадак бальшавіцкі, бяры дзіця, хадзем са мной. Куды? Там даведаешся куды. А дзіця навошта? Паблазнецку, ухмыляючыся раптам, спытаў Коля. Гарачыня, крычаць будзе піць, есці, адны турботы, пан начальнік. «Нічога не разумееш, не сунь свайго носа!» – крыкнуў на яго гусяву і сам пацягнуўся да дзіцяці. Драптам убачыў перад сваім носам пісталет. Ікнуў ад нечаканасці, адскочыў. «Музыка» прошипел Коля. Так, вышей, вышей, ручки, пан начальник. Гусев подняв руки, ошаломленный протягнул. Ох, сволочи! Яшчэ адно такое слово і шансы твае застацца жывым зменшацца напалавіну, так і засячы сябе на носе клоп ванючы, коля загідай тыркнуў пісталетам паліцаю ў зубы. Данік тым часам спрытна выцягнуў гусева з кабуры пісталет. Па мацай кішэні запаснога няма. Так, ухлеў шагам марш. Нават маленькая Ленка застыла здзіўлення. І яшчэ больш здзіўленая пара вачэй пазірала са шчыліны суседскага двара. Начальнік гарнізона не крануўся, спалатнела яго дагэтуль бураковая морда. «Слухай ты, улада, мы гарантуем табе жыццё, звяжам, заткнём зяпу і ціха паедзем да сваіх, а пікнеш выхад у нас адзін сам разумееш. Гусіў згорбіўся і цяжкімі крокамі пасунуўся у хлеў. «Данік, лейцы!» У хляве яму звязалі рукі. Потым Коля здзекліва загадаў. «Адкры, дачушка, ротик!» І сунуў у рот пераплелай смердючай саломы. Страха хлява была дзіравая, і ў куце пасля нядаўніх дажджоў стаяла гнойная калюжа. Коля паказаў на яе рукой «Лажыся!» гусіў закруціў галавой паказваючы вачамі на сухое месца ну-ну без панскіх выбрыкаў кладзіся дзе паказваюць гаспадары так будзе мякчэй і прахалода ну раз два вось так начальніку звязалі ногі хлопцы выскачылі з хлява і з захапленнем паглядзелі адзін на аднаго але што далей ініцыятыва перайшла да даніка коля ляці да старога ах хто стары поп алексей сафронович у паліцэйскага здзіўлення зрабіліся па яблыку ў вочы дык ён наш вось гэта дык здорава прыпкнуў да падпольшчыка ў самым пачатку, калі яшчэ не служыў паліцыі. Але тады ён ведаў толькі трох чалавек толюку, стара, даніка, нябожчыка цішку. Лялькевіч і Алексей Сафронович вырашылі, што з іншымі членамі арганізацыі яго знаёміць не варта. Хлопец крыху неўраўнаважаны, невядома было, як ён павядзе сябе ў паліцыі. Але, выбраўшыся ў раён, Коля наладзіў сувязь з падпольшчыкамі ў горадзе, і шмат чым дапамагаў ім. Кустара Эданіка ён інфармаваў пра гэта даволі скупады наогул сваіх старых сяброў пачаў забываць, лічыў, што маленькая група вясковых хлопцаў мала чаго варта. А сябе, як падпольшчыка, ён ставіў высока, устанавіў сувязь з армейскай, разведчыцай, радысткай, а таму лічыў, што ў яго асобае становішча ў падполлі. І можа, толькі цяпер, калі даведаўся пра Шапятовіча, пра дзядзьку Аляксея, з якім рыбачыў змалку, Коля адчуў усю глыбіню і шырыню народнага супраціўлення захопнікам. Вось яно як разгортваецца, і якія розныя формы іх дзейнасці барацьбы. Музыка Калі Коля паехаў, Данік схапіў на рукі Ленку і кінуўся шукаць полю. Яна працавала ў людзей у другім канцы вуліцы. Малацілі на адкрытым таку, здалёк было чуваць, як гакалі ў чатыры цапы, нібы ў далёкія дзедаўскія часы. Убачыўшы Даніка з малою поля, якая жыла ў апошнія дні ў трывозе і страху, адразу адчула, што нешта здарылася. «Поля, адлучыся на хвіліну, госці!» Яна не спытала, якія госці. Толькі гаспадар незадаволена прабурчаў, хто гэта надумаў такі час у госці хадзіць. Ты ж там пілагея не вельмі і баўся. Госці гасцямі, а хлеб сам на стол не прыходзіць. Данік па дарозе па сцежцы за гародамі растлумачыў сястры. Правал поля. Прыязджаў гусіў, арыштоўваць у Владдзіміра Івановича, хацеў забраць мяне з ленкай, мы з колем трапашам звязалі яго ляжыць у хляве. Добра, што ён прыехаў з колем. Трэба уцякаць зараз жа, не заходзячы дадому нават. А божачка, мой божа! Заплакала сястра. Я так і ведала, не мяне нас бяда. Што ж мы рабіць будзем, і хата, і карова, яны ж спаляць, забяруць. Ды што? Што ты пра хату? Я вось думаю, як Сашу папярэдзіць, каб не схапілі яе, ды да Владзімир Іванович можа вярнуцца. Вось пра што трэба думаць. Ах, трэба ж забегчы вопратку хоць якую дзіцяць узяць ды ежы. Як ты панясеш яе так, Божа, ты мой Божа. Куды ж мы дзенемся? Я так і ведала. Так, так і ведала. Thank you. Thank you. Убачыўшы, што цёця плача пачала кулачкамі выціраць ёй слёзы і цалаваць і пагражала пальчыкам даніку, навошта пакрыўдзіў цёцю дам дам мама бубу. -бу! Гэта яшчэ больш разжаліла полю. Данік не пусціў сястру ў хату, ведаў, занадта доўга будзе корпацца там і набярэ ўсяго столькі, што не панясеш. Ён прымусіў яе пасядзіць з ленкай у кіяшніку ў канцы гарода. Я сам возьму, што трэба. Малака ж, малака ў бутэльку налі. Саша на паліто не забудь. Ай, колькі ж ты адзін возьміш? Не ўздумай сці, Поля, сурова загадаў ён. За ноч сваіх можаш дзіця загубіць. Каб даць ёй зразумець, што сапраўды вельмі небяспечна ён дастаў з кішэні гусеўскі пісталет і прыгнуўшыся ў разоры, пайшоў, трымаючы яго перад сабой. Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.